Muriwe neza nshuti bakunzi ba radio isanganiro namwe mwese bakunzi b'ikiganiro giri cushikirije mudutunge kuri no mwanya twabacereje kugira tubashikirize ikiganiro giri ushikirije cuno munsi ni ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya ndwi nzero mu mwaka na 2022 ndabibutse ko ikiganiro gicushikirije ni ikiganiro kigwa akaryowe mukunzi wa radio isanganiro kugira ushobore gushikiriza icyiyumviro cyawe ku makuru twagushikirije muri ino nuko rero mu makuru atandukanye twashikirije muri inondwi nuko rero ikivuko cya bujumbura kigiye kugurukwa kuva ku munsi wa mbere w'indwiza kugira bifashe mu kugabanya ibidandaza mu guhanahana bidandazwa n'igihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo ni ingingo yafashwe n'umugwi w'igihugu ujeje kurwanya igwirirana rya COVID-19 inyuma y'inama yo ku muhinga mukuru wa kabiri mushikiranganje ajeje amagara y'abantu muganga Sylvain Nzeyimana akizeza ko abazofata iyo nzira bazobanza kupimwa muri ino kandi twabashikirije ibijyanye n'ibarabara aho ibonekeza binogo mu barabara ry'igihugu ino mirongo igenda rya bujumbura agenda gushika ku mugwa mukuru wa komine nyabiraba intara bujumbura ahitwa muyikora kuri iryo barabara muri komine ya kanyosha hari igice cy'ibarabara cyanyitse turabashikirije kandi cyo mu buyobozi bujeje gusanura amabarabara mu buyobozi bukuru bw'ikigo gijeje gusanura amabarabara mu Burundi buremeza ko amabarabara makuru makuru amwamwe ashaje engineer Regis Mpawunimana umuyobozi mukuru w'ico kigo avuga ariko ko hari amabarabara ari mu ari gusubirwamo hanyuma ikindi twashikirije muri nondwi nuko bamwe mu banyagihugu barondera ibyangombwa muri pafu baridoga ko batoroherezwa mu kubiroswa bakavuga ko bashobora kumara ikiringo cy’ukwezi babirindiriye mu ishyirahamwe Oricom gishinze kurwanya giturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta risanga igituma ibikorwa byo gutanga impapuro z'inzira ari gutanga amasoko nabi ni mu gihe eh, muri pafu bavuga ko bwinshi bw'abasaba impapuro z'inzira nibyo ngo biri ko biratuma abasaba izo mpapuro batazironka ku rugero rushimishije nk'uko byashyikirijwe na cpp Maurice mbonimpa arongoye igipolisi kijejwe gutanga impapuro z'inzira n'urujya n'uruza hari ku wa gatanu mu kiganiro nako ku gatatu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru naho ku munsi w'ejo mwanubishije ko hinguriro buseko ryisubiye ko mu guhagarika ingingo ryari ryafashe ryo kuduza ibiciro by'isima aho rero ubushikiranganje bujeje ubudandaji bari babandikiye babasaba ko batoduza ivyo biciro uno munsi namwe avyumvise yari kumugwa mukuru wa politiki mushikiranganje ubutungane yamenyesheje ko bagiye gushyira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu yuko mu mu mabohero hobamo abagirizwa abatagirizwa ubwicanyi nako abagirizwa ubwicanyi n'ibindi bikorwa bigayitse nuko rero aya namwe mu makuru twagiye turabashikiriza muri ino ndwi Eh, murahawe ikaze rero kugira ngo mudushikirize namwe icyo muyavuze ko ndabaha ikaze nuko kuri mikoro mugiye guteramana na jewe jean marie vianney ngendakumana mu buhinga bw'ibyuma hari eri kuyimana tubaha ikaze mbega yemwe kuki dufuza erega turi bene mugabo umwe turakenyeye koko hejejwe amenyo y'abatwenzi ewe umutwenzi urakitse nidukubita agatima mbembero tugarura umutima doko rero abaza kuduhamagara ni kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo gatatu amajyana na gatatu niko bakoresha limitere ku bakoresha umuhora wa ekonete naho ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na hariya mu buhinga bw'ibyuma Eric w'imana niwe turi ko turafashanya aranyeretse ko umunywanyi wa mbere aza gushika gushyika ku murongo aro aro kumbura umunywanyi wacu ntiturashobora kumuronka Allô Allô kumbure mu kanya tubaza kubakira Allô Oui, allô Eh ndagwaye mwiriwe Namahoro Berikimasi mshinga mimi ko menya birawo Ni sawa Berikimasi Ego namahoro ariko se ibe kire kibidandazwa Mm ibidandazwa vyiki nka moseri igeze ku bihumbi bibiri n'amajana atanu murumva bikima kino kiganiro mugira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije ibyo muzo bitubwire mu kiganiro cyo kwa mbere muze muri telefone kwa mbere mu kiganiro aho iwanyu havugwa amakini mutubwira amakuru aba yabaye mu kibanza Ça fait longtemps que je n'utilise plus ma carte SIM Faut que je la reconnecte fin de jour de ces services rapides et moins coûteux. Waouh, ça valait vraiment la peine de la réutiliser. Il y a quoi Je viens de recharger ma carte SIM de 500 francs. Ah, hein? Et je reçois un bonus de 500. Ah bon Tu en as depuis quand En tout cas, ça fait longtemps. Tout simplement, je ne l'utilisais plus. Oh, maintenant je comprends pourquoi tu as eu un bonus de 100%. Quoi donc Du moins, mhm. les clients qui avaient passé une certaine période sans utiliser leur carte SIM connaît. Je vois. Ont droit à un bonus de 100% sur les trois premières recharges effectuées. Oh, Et connaître, je te reviens vraiment à un point nommé. Ce n'est pas encore fini, mon cher. Vas-y, raconte. Pour ces mêmes clients, mhm ceux qui parviendront à consommer un minimum de 1000 francs au cours du mois suivant la reconnexion de leur carte SIM seront éligibles à gagner divers prix. Ah, hein. Les vélos, les pagnes mm-hmm. et plein d'autres qui font leur paquet de reconnecter ta SIM Galukiwanyu. Garuka Econet, c'est une occasion en or pour les clients qui se reconnectent sur le réseau Econet de recevoir 100% bonus sur les trois premières recharges et d'être éligibles à gagner différents prix s'ils parviennent à consommer un minimum de 1000 francs dans un délai de mois. undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe ndagize mwiriwe namahoro yego umwaka mushashi twese tuburambemo eh ninda twakuye nani piyo yukirasazi gitega ah ukirasazi ni sawa piyo Ewe ni neza kweli. Utwakuri bukirasazi amajaha ye. Bukirasazi hano bita itema. Ah itema. Eh. Ah itema uba utarashika kwa gitambara. Ego ego ego. Mhm. Mm Nagomba gushikiriza. Mhm. ikintu cyitwa nk'ibyo mwapfutse by'amabarabara mm. twebwe ibarabara rya kera riva gitega sosomo mm. ubwo ushike kwa gitambara mm. byaramungaguritse rwose umengo naho inka zica hajya uri kuramanuka kajya kamanuka yego eh. gushikana hariya hose muri rutana niko rimeze ariko twasaba ababijejwe ko bodufasha rigasubira kuba ryiza kuko usigaye umenya ngo nayo inka dica imodoka zigana zihata ibyuma kubera ibarabara ribi kweri mm. dufasha tugasubira tukaronka iterambere nk'iryo twari dufise muri iyo minsi yahera mm-hmm. none toma nka mwege mu busanzwe mukunze kuhaca nyine mu gihe amabarabara bameze gutyo mubyakira gute twebwe ntitubyakira neza kuko n'abanyagihugu bakora muri kuba tubura ikaburimbi uriya mm. asanzwe n'imigenderanire turakora muri kaburimbo namwe murabona ko bitashoboka mm. leta itashyize mu kuboko yego mm. eh, baba bakoze icyo mwosaba rero ni gike dusaba ko ibyo barabara ntabwo byaba bishoboka ko burisubiramo mm. imodoka zigasubira kugenda nk'uko zahora zitagenda zirata amabarabara mm-hmm. ndagushimire cyane piyo mbe bavuze ko ari piyo nde minani mm-hmm. ndagushimire cyane mugira ibihe byiza ngaho bukirasaze twese mugira ijoro ryiza mm-hmm. sawa sawa alo alo yego mm, ninda twakuye mwakuye na nyonzi Nyonzima Jamali nyonzi mtuwa twakora ihe mwe kumenya bitsinda mu ntara ya Runigi bitumba ukirungu. mm Kazu tu eh, kazo gira iche? Ego eh, je nagoma mvuge kubijanye nabajya abantu mu Juu hamba ni mkirundo. Mhm. Mm, mm. Bajya abanyarwanda hamwe bahunga urukingo rwa korona. Mhm. numvuga yuko incamake bakwiye gutahura igihe igihugu gitewe cyangwa se itewe mhm. hama abaganga nabo bariye kugira ngo bakoreshe ubwenge bize mm. bamwe budatinya inshanjo kuko inshanjo ibaze yuko mu mubiri bafite inshanjo nyinshi uretse urwa korona gusa mm. ibyo nabyo kuvuga ngo ngo amadini ngo gitwemera none ntibaja kwa muganga mm. nimba bajya kwa muganga kubera iki batatinya kujya kwa muganga mm-hmm. ubwo rero abo bantu ubwo bwizerwa bafise sinzi iyo babukura mm. sinzi babukura gusa bajya babikibuka intambwe baduhava bagira ibintu ari mm-hmm. ariko jama uwaza n'umushyikiranganje w'amagara dogiteri tadeni kumana mu gihe urucanco rwashikanga mu burundi naho abari abanyarwanda yavuze uti uzoza kugwiteza ibizomuba ko ntazabaze leta usanga n'abanyarwanda nabo nyene barumvishije nk'umushikiranganje w'iburundi yatangaje ivyo baca baratinya erega mm. iby'incanco ni ukuvuga n'ubu biratangwa mm. nibaze yuko ingaruka ku magara y'umuntu leta ntiyo kwiremeka amagara y'abantu ntiyashobora mm. ahubwo ikibaho umuntu aragerageza kurakunu yokwikirana ubundi ntawe ukinga urupfu mm. mugabo kubera ko umubiri ufise ubwoba mm-hmm. ibyo twama twabikoze mm. none ga nk'akaro nk'ubu twe dukunda gufata ingendo mm. bokubwira yuko utagenda kwikingiza hamanguka n'urugendo hamuca usubira inyuma ukwikinga ntacyo bitwaye mm-hmm. ahubwo gusa ni ukuraba ko ibyo nta mbi biba bifite ingaruka mbi guca batworohereza aho tujye tutabyemeye tukarengana mm. kubera ko kwirinda kwikingira kuyivunja mm. kubahiriza itegeko hanyuma bakareka guhunga igihugu ko ntibazohunga isi ngo bayishobore mm. uhunze isi ntiwapfuye mm-hmm. uwuriho rero ntahungire mm-hmm. ndabushimire cyane jamu hari ikindi nagomba mvuge mm-hmm. kuri ikintu kijyanye n'abapfungwa numva bavuga ngo bazofunga abantu bicanye gusa none abo bandi nabo baba bafise nk'umuntu arashobora kuba umusuma wo cyangwa bakakora ibindi byaha bindi mugabo atari ubwicanyi mm. abo nabo badoca bahanwa gute badoshirwa hehe mm-hmm. kumbure ngira ngo ibyo ni by'umushyikiranganje w'ubutungane ngira zoshya atomora kuko hariho n'abandi bakora ibindi byaha atari iby'ubwicanyi ngo rero nje ngo nabigumye amakenga no kubyibaza kubera ko mu Burundi kabese mu Burundi kuza mbe ni kwisi nzima mm. ibyaha biratandukanye uretse n'iby'ubwicanyi mm. rero nico nyine ati none abo baduca baja mhm. none igihugu kirati abantu babagizi ba nabi umushyikiranganje mhm. byo turabire ibyo bintu hamaduhe k'umuco murakoze hanyuma ikanyuma mhm. radiyo isanganiro igize iminsi yaracitse kabisa nimuyumva hiyo honye mu ruyigi ntituyumva n'ubu haciyeho iminota cumi mushize kuguza ni ukuvuga kabisa mu turabe nimba ari metire y'ibirime yapfuye mudusubiriremo mhm, kumbura yari ya Eric w'Imana ariko aravyandika azoca bivugana n'abakorana mu buhinga bw'ivyuma azoca baza kubikora yego murakoze murakoze nawe urakoze nawe jambo yego undi munywanyi aro ndagwaye mwiriwe mwiriwe neza namahoro amahoro eh muri bande mutwakuye muvugana Emmanuel muri Kitoko Charugoma ni sawa Emmanuel amahoro cyane ndakwifuriza umwaka mushasha nga mu rugombo namwe twese kabisa turambe eh ariko muyihanganiye uno munsi yumvishije ko mugwanyu wabuma muri watsinzwe na Buja City bitsindo bibiri kuri kimwe ivyo birashika natwe undi munsi tuzotsinda mm kazire ugira ico ushikirije ngaho ku radio eh amakuru nagira ngaruke ko na amakuru ajanye n'ingingo yafashwe na busimisha hamwe buseko hama isha hamwe yabadandaza naryo mm uh, eh, ushikanganje bw'ubudandaza bw'ubudandaji bugaca buyivuguruza mhm mm ni ukuvuga twarashimiye cyane ubushikiranganzi bw’ubudandazi mm. ariko rero badafatiye kuri buseko gusa badafatiye ku isima gusa kuko mm. nyamukuru ibintu bihanze twebwe abanyagihugu bato bato mm-hmm. ni iduga ry'ibiciro bitandukanye byinshi kandi bidufitiye akamaro kenshi uhereye ku masabune uhereye ku miceri uhereye ku bigori mm. twasaba rero ko ubushikiranganzi bw'ubudandaji bukora hirya no hino ku bidandazwa byose bukama bwatubereye maso twoshimana rwose murakoze mhm, urakoze cyane ema n'abanama mhm. ubundi munywanyi aro eh, banza ugabanye iyo radiyo cyangwa eh, banza ugabanye radiyo kuko uratumira amatwi cyangwa iyo telefone uyikure muri hopareri eh, uvuga kura iyo telefone muri pareri nayikuyemo ucugabanya n'iradiyo ko urumva ko ubikora acangara nagomba mvuge tuje ko cerekeye uvuze ko twakuriye hehe jambo ndi muri komine giharo mhm kaze rero tubwira eh, ndi kuvuga mhm nagomba mvuge tuje ko cerekeye rya abantu ariko nurakura muri telefone muri ho parlere ikuri muri ho parlere tubitumvikana neza Allo Allo Eh no kuvuga ah, Eh ubu ni sawa rero Eh no kuvuga Mhm Nagomba mvuge ko cerekeye bajya abantu baguye igitega mu gasho Mhm ni ukuvuga twebwe twagumye dufize icyizere yuko bazatubwira abaguye kubera mm. hari igihe umuntu aba avize uwiwe mhm. jamari mu rutana uti ko wabwira kumbwira aza kugaruka aro ndagwaye mwiriwe mwiriwe mwiriwe nida twakuye muvugana na nduwaye juvina vuka muri komine rya soro ni sawa juvina ni sawa ndakwifuriza umwaka mushasha bwana juvinari Ego vrema nawe yenda kwifurije umwaka mushasha kwese. Eh kazi rero tu. Waherukana mu mwaka waherukana mu myaka yahera. <laughs> Asha mugabo je urazi ko muguma munyumva nanje niko yana mutaronka kanya ko kuvugana nanje nanje ndagira ibako cyo kuvugana nawe Juvenal ngaho mu ryasoro. Ego vrema mhm. abandi hagarare ngaho mu buyenzi kwese. Mhm kazi rero ugira icushikirije kuri radio isanganiro makuru twabashikirije. Ikintu nagomba gushikiriza. Mhm. Nagomba gushikiriza iryo barabara kweri asha. Ntibapo ko rigarukira hajya hafi. Mhm. Barabe rigarukira hafi inyagasa rirarenga i nyagasasa mm. rema maruye inyagasasa uha hariho ahantu hahengamye rwose hanyitse ibarabara mu ibarabara mm. n'ahandi hahengamye mm-hmm. ni ukuri maruye imodoka z'ibintu ntizishobora kurengana zipakiye mm. wewe dufate urabona upakiye nk'imodoka zijya mu modoka nini nini zijya zipakira ajya amafuso ajya amamodoka manini manini ntizishobora guca hepfo ntibishoboka na gato uhuye niduga wewe upfuma wibanda ukagwa mu nkombe iyindi igaca hepfo mm. n'iyiduga mm. ntibagerageze kweri barikore burema bapfume baraba barikore burema twege mparuye yari yaraturiye umutima mm-hmm. ariko wumvishije ko urongoye ikigo kijeje gusanura amabarabara yemeye ko baronkeje uburyo bwo gusanura amabarabara mu gihugu hagati yononekaye yego verema asha yo bafashe verema asha yo bakoze verema n'ukuri ndagushimire cyane juvenal ikindi nacyo noshikida twaba kuri ibijya by'abapfungwa abapfungwa nabo nyine bararaba maruye hari ushobora kugwa mu cyaha atakiziga n'uwundi akishyirako akagikora abizi barabanza barabe batohoze barabe ingene byogenda barabe abantu ngene ndabonyene babarabe ndabonye ntibabahe rero n'abantu b'abandi mm. kubera ntaruye ndiko ndaraba dufate bose ntibera mugabo urumva aha biragoye mm. eh, ku mana ntituzokwera twese ariko umukuru w'igihugu yatangaje ko ngo mu gasho hazoza arafungwa abicanye n'abandi bakoze ibyaha nk'ibyo gufata ku nguvu wowe bivuga ku iki reka mparuye ubwicanyi mm. hari igihe wowe bashobora kubikukwegeramo bakavuga ati wowe warishe wowe utigeze wicana n'umwe mm. atana kimwe mm. hariho urashobora gufata kubera kucagiriza icyo wawe barashobora kukikwemeza mm. ugashobora kucemera mugabo utagikoze ego vrema ndagushimire cyane ni ibintu bishika urabizi byama byashitse urashobora kwemera ikintu utakizika mhm, ndagushimire cyane kivino eh namwe rero murakoze bandi bahezagire eh nawe guhezagire amina amina kugico giza nga mu byenzi undi munywanyi aro mahoro mahoro mahoro ninda twakuye Nina na tete Saru tumenyana kile kumbabani. Ni sawa Jafeti cha Joseph. Joseph. Ah ni sawa Jose. Yego twashinga. Mm manya bikere ni sawa. Yego. Mm kazugira icyo ushikirije. nagomba gusubiza ku icyerekezo n'amabarabara hari ibarabara ariko barakora hari rivuye nk'aho muri komine jombo rigendwanya bikereye ku mwakira ni ukuri barabe nk'iyo bahereye riraka rwose riraka nabo ariko barakora umengo ntacyo bongererejeko barabe baryagure yego byoba byiza kwera urakoze cyane jose yego amagambo mvuga ku bijyanye n'abakinabirya by'abapfungu mm. ibi bararaba kubera babiha inyanyu ariko mugabo rero uri kuraraba barabe hariho ibyaha atari ibyo kwica usanga biba ari ibyaha bikomeye nk'akarorero wotanga n'akaye joseph akarorero ariko usanga nk'umuntu ari umusuma karuhariwe mm. ugasanga nk'umuntu ukora ashobora kubeshyira nk'umuntu nk'icyaha nyine cyutuma nyine no gupfa yopfa mm. byose murumva ko ari ibyaha nyine nyine by'agahomera buntu mm. yego baze barabe nyine ababijejwe abajejwe amategeko baze babihinyanyure neza mm. yego ndawushimiye cyane jose yego mugire ibihe byiza namwe mugire ibihe byiza ngaho nyabikere mwiriwe mwiriwe neza n'amahoro turashima rurema eh, ni desire <laughs> yego jya maringe ndakumana ni sawa desi yego n'amahoro turashima n'akavura kariko karagwa asha ah, naje hano ndi muri studio agabeyo ndatanguye kukumva <laughs> ni vyiza ni vyiza ni vyuhoraho eh amaso hari aho zisoko nkuru ya Bujumbura ndabona akazuba nako akavura kariko karagwa ku bwishi oya eh, nivyo nivyo nivyo mhm, rero dezi ugira ico ushikirije yego eh, abana go bagushikiriza kuri ayo makuru nyene iyo soko yahora ari isoko nkuru ya Bujumbura mhm uva bazotangura gukora nyene zo bizotwara imyaka itanu mhm rero ubona n'ibibazo bitangura ryari kabasha kugira abantu bamwe bamwe irongere n'akazi na gatoya mm, urumva mu nama shikiranganje yari yabaye mu kwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bavuze ko byari gutangura byari eh, gutangura bikamara imyaka itanu ariko ntibiratangura tubirinde na rumva ko bamwe bamwe bazoronka nk'akazi nyine barako bagura n'ubw'umunsi umwe mm, kumbure eh. nibamara gutangura ibikorwa abantu bazoronka akazi kuko bazokoresha bamaso bakoresha n'abayede kambere n'abandi nk'abazana isima n'abandi bazana ivyuma bitandukanye bazoharonkera koyoko n'abadandaza ibikoresho bitandukanye bijanye no kubaka yego mm nama kijanye niyo sima ya buseko numva bari badugije hama bigaca bihagarara mm yego kuko bandi bayivuze bararaba n'ibindi muga agaceri koko karabaye agaceri <laughs> agaceri nga mu mukanyosha ni gute none dezi kagugwa gute agaceri agaceri ruva ari nk'akanyuma bagwa nka bibiri n'atandatu bibiri n'indwi bibiri n'umunani ujya wiyemera nawe ni nka bitatu n'abiri uko nyine akambere nako eh, wa mbere makuru umaze kumva ngo si wowe wese awubona yego mm. <laughs> mm-hmm. ndagushimire cyane desire mutoto wa rutana oh, ni wa muramza ah nako mutoto wa muramza <laughs> aba rero barambiye muga yesi kinokuitumira abajeje ibigane kuri radiyo isangane na televiziyo mm. asha changamuka rero bamwe bamwe twatwumvira hano kuno twaraye kuno tumetse mm. niba ari muduha inyanyuriye nko guhera wa mbere dusubire kuza turayumviriza nyamuranzi nabyo sinzi mudodoha n'umuco nabyo nyine ukuntu bimeze mm, kumbura abajeje igisata cy'ibiganiro desire neza iyo meshaje iramushikira eh, nagomba ndabwire nyine hari desire neza ko bari wasigaye akinyiganyiza kumbure ngira ngo ariko arakumviriza zo kwishyura ndazi ko ari n'umugenzi wawe yagira eh, amagara meza n'akazi keza ufite ijambo muri iyo radiyo na televiziyo mm, sawa urakoze cyane mbega yemwe aro aro mwiriwe mahoro neza ninda twakuye ni sawa reveriyano eee eh, kaza utubwire amakuru yo mu ruyigi iriya bantu bavuga ko twese hamwe n'abafungwa baraba naho naho barekura gusa ndatwika kirenge uvuze boraba kubyo bijyanye n'abafungwa naho bavuze kurekura abafite ibyaha bito bito hmm. aba bantu usanga bafite nk'ibyaha bihenze kuko nabo barekura bosubira bakabikora bakavuga n'undi bari kureka dusubireyo hmm. bagahiyanyura rero bakarora bakarekura abafite ibyaha bibayabaye nk'abandi usanga n'abatuma n'ibikombe bakabihanyanyira kweri n'ubundi ho n'ubundi barabikora naho bagira icyo kigongo icyenda babwira nabo bo ntibakwiye kuva mu ikosa rero yotuma baba basigaye wawe mubwije wagiye sawa sawa nawe Reveriyano mugomo twakira undi munywanyaro aro banza ugabanye radiyo yawe aro banza ugabanye ka radiyo ubwira twumvikane munywanya eh, niyo nkurunde niyo ngabo keve ruyenzi gira je ushikirije keve kaze eje eh, je nagomba gushikiriza ikibazo cy'isabuni gituba caduze nagomba ndabibaza yuko kumvo yacu kune byaduze kerana kare twaje tuzigura ibihumbi bibiri ku mhm. kiro mugabo butuma batugura bibiri n'atanu eh, keve ntabwo uciriyemo muri kino kiganiro mushikiriza eh, ibyiyumviro byanyu ku makuru tuba twabashikirije muri ino ndwi ibyo nabyo zo bitubwire ku munsi wa mbere mu kiganiro iwanyu havugwa make yego nta ngorane mwagize neza eh, sawa sawa ugiriye ibihe byiza ngaho mu buyenzi yego namwe mbere ngaho akavura kariko karagwa ko ngaho turi muri rohero akavura kariko karagwa yego neza cyane kabisa kariko karanyanyaga eh, kariko karanyanyaga eh, sawa sawa ndibaza mu kanya nikaza kumbuza gutaha akaza kuba kagabanutse yego kaza kagabanutse komera komera mutama wanjye sawa sawa mutama nawe ugira ijoro ryiza ego rya twese undi munywanyi ku murongo aro Aru. bazoga Aru. yawe kugira twumvikane ninde twakuye? Amahoro neza. Mahoro mahoro muri bande mutwakuye? umunezero uba mwinshi kandi ni byiza cyane mutumva icyo kintu cyari kimaze icyenda cumi mm. n'ibiri ukuri turanezerewe cyane ahubwo mbona ko bari baratebye eh. nk'uko nyine icyubahiro nyakwigendera yagize umugambi w'uko twicunganiriza amatora kandi uri kuraraba byagenze neza eh. ahubwo bari guhamagarira abenegihugu umwe wese akagira icyo atereye kugira ngo isoko yubakwe nimare igihe cyose mm. ariko ni byiza cyane kandi n'ikinezereze ni uko eh, iyi soko yahawe abarundi kandi abadora bariko barabikora ari abarundi mm. icyo ni ikintu cyiza cyane kabisa cyo kumva mm. twongera tunakenguruka ubushikiranganji bw'ubutungane ko bwahagurutse kabisa kugira ngo abarundi barobanirwe muri byose mm-hmm. ibyo ni ibintu twishimira rwose kabisa bene gihugu tuba twumva ibikorwa byiza nk'ibyo biriko birakorwa mu gihugu kandi harimo ishaka mhm, ariko firija haravuga yuko eh, abakora ibyaha atari abicanyi gusa ngo rero n'ibindi byaha bikorwa byatuma umuntu afungwa wowe ibyo byo bivuga ku iki ntibarondere ubundi buryo bohana abandi bakora ibyaha bito bito mm. abo bandi nabo bazi bafashe mu iterambere ry'igihugu umugabo babereke ko babahereza inyigisho kugira ngo babakundishe igihugu bongere babigishe kubana n'abandi bantu mm. ibyo byo babyiza cyane kuko nabo nyine barafasha mu mm ry'igihugu mm-hmm. ndawushimire cyane firije murakoze imana ibaha umugisha eh, namwe ibaha umugisha nanjye ndawakiriye mu izina rya yesu murakoze mm-hmm. alo alo ndagwaye mwiriwe yego ndabaramuka ninda twakuye mutama yongere rero igihugu mu ruyigi butaganzwa eee ni sawa referi hano yo mu ruyigi butaganzwa eh, yego ni sawa mhm, gira icyo ushikirije kaze rero gira icyo ushikirije eee ndagomba mbaze nk'iyo ntuze yavuze ko eee eh. ibiciro babigabanya none ko ntuze ntagomba batukuze ngo ntagomba kutugabanyiriza twese abantu batubatse bigenda gutya twasaba mm-hmm. yuko abantu abadukurira yuko bogabanya n'utumabati kugira natwe bato bato tugadushikirwe mm-hmm. ndabushimiye cyane bwana reveriyano yego murakoze kumbure ngira ngo abajeje bariko bavyumviriza kurya bagabanije isima no kubindi biciro bashobora kuzoca bagabanya yego yego eh sawa rero ugira ibihe byiza ngaho mu butaganzwa yego murakoze abo muri kumwe bose ubabwira uti ndabipfurije umwaka mushasha yego natwe namwege mugire umwaka mushasha sawa sawa baratubarondera gusa ntitwabaronka ebana je ndahari muzoze murandondera mumbwira ingene vyifashe yego yego murakoze eh sawa sawa namwe murakoze yego undi munywanyi yamaze gushika ku murongo waro hano ni vitari maramvya inde vitari ni sawa vita ngaho maramvya yego turashima kabisa mbe ni mu maramvya ngaho bujumbura canke ni mu maramvya ya ruguru ya bujumbura eh kaze rero ugira ico ushikirije yego kubijanye n'amabarabara mm turashima kweri ko basanura amabarabara mm barajya anu ya mariko barabe ko nanjye hanyuma rero ko byo kurajya cagute ku nama yego eh ya kiganiro yakagenda kintu cyo baravuze umuntu atatuhanwa umuntu gatwe ariko umuntu hmm. ni ukugira ngo uri kujya abona ni za uri kuba rero utabona ntareke umenya ni ibindi biri ku muhanda bitangira yifuza ubwo hmm. umuntu uhamuye ko akakwemera wowe ndagushimire cyane vitano namwe ngaho murahamza mubandanye mugira ibihe byiza sawa sawa mbwira sawa sawa mutama undi munywanyi alo edisima ego ni sawa utwakuri hehe disi ah, nyabitsinda muhayaruye eh ubu nyabitsinda ego sawa rero eh, kaze ugira icyo ushikirije bukepo mm. nukuri nasaba akabanye itatu aho basanga ibintu byose bya amabati urumva nagabanye n'ibindi mm. yego uti n'ibindi biciro n'ibindi abigabanye ntagabanye isima yonyine aha kumbure ni Dismas Nyabitsinda amaze kuva ku murongo nakira umunywanyi umwe canke babiri bonyarutsa aro aro ninde twakuye banza ugabanya ku radio wa kera ariko na amatwi ninde aro aro aro genda kumva nawe uranyumva Umwe twumva eh gatano kuri gatanu muri bande mutwakuye Ndikumana Merasi niko ndina kigamba mna chankunzi Mhm kazemera utubwire unyarutsa ugira icyo ushikirije icyo twagara dushyikiriza mu mashuri yashinga hafi y'iriya dusanganiro bijyanye n'iyi sima ya buseko twasaba kweri uyu mubyeyi ko yosubira umushikiranganji w'ubudandaji ko yozimbura n'ibindi bidandazwa kuko byabaye nabi yego kabisa yobagize neza kuko ntitwararike mm, iby'isima gusa n'ibindi bidandazwa bararaba atugirire neza nk'ibihe ka merasi yogabanya uvuga gucereke amabati ibifungurwa mm-hmm. nabyo nyine ndabona amengo byabaye akayobera abahinga nk'amasabune mm. isukari mm-hmm. urakoze cyane disi nako mirasi sawa muragize neza mu gihe gitaha make akiganiro kabisa murabandanya mu gihe mu gihe murakibandanya ikiganiro icyahe ijya <clears throat> ahiwanyu havugwa make eh kirabandanya n'ubundi kwa mbere saa mbiri amashuri y'inokorera karajya ntitukumva neza murakwiye kuzaba mukazobiha inyanu kumbure Eric yari yamuhinga bw'ivyuma yavyumvise azoca binyanyura n'umutama nemera amateka cyane kubijanye n'ubuhinga bw'ivyuma eh eh gukora mu buhinga bw'ivyuma je nkiri ku intebe y'ishure urumva ko ari nararibonye mu bijanye no gukora mu buhinga bw'ivyuma ego kweri nanda karongo kare kangoye kuronka kubera nyene nkoresha limike mhm ndagushimire cyane bwana Miras Kwezi gero gihiza Mirasi rero ni nawe yaciye aturangiriza ikiganiro cuno munsi mwakoze cyane abatwakuye yakoze Berkimasi yatwakuye ari nyabitsinda nako ari nyabiraba yakoze piyo yatwakuye ari bukirasazi Jamari Niyonzima twakuye ari Nyabitsinda Emmanuel yatwakuye yari mu Rugombo Jamari yatwakuye yari mu Rutana Juvenal yatwakuye yari mu Byasoro Joseph yatwakuye yari Nyabikere Desire yatwakuye yari mu Kanyosha bamutazira mutoto wa Muramvya Leveriano Nizigimana yatwakuye yari mu Ruyigi Keve yatwakuye yari mu Buyenzi Filigence yatwakuye yari Bujumbura Leveriano ibutaganzwa hamwe na Vitali yatwakuye yari mu Maramvya Dismas yatwakuye ari Nyabitsinda Merase yaturangirije kino kiganiro yatwakuye ari ikigamba mu ntara ya Cankuzo akaba ari ngara y'ikiganiro iwanyu havugwa na kogira icyo ushikirije cy'uno munsi gicikirangirira mwakoze cyane mwese mwari mugiteza abiri yakoze Eric w'Imana yari karafasha mu winga bw'ivyuma Jean Marie Vianney ndakumana na ikonda kiremesha ndabasezerere ndabifuriza kugira ijoro ryiza Mukanyi sase muca mukurikira amakuru y'ikirundi na Erinibert nibigira